السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولد والصلاة والسلام التمال الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dan koji će trajati 50.000 godina. Spomen i opis ovoga dana nalazimo u knjigama, njegove predznake i dešavanja događanja u njemu. Spomen i opis ovoga dana naši razumi teško da mogu podnijeti, naša osjećanja teško da mogu podnijeti. Kada se spomene sudnji dan i dešavanja koja će se dešavati na njemu, mnogi govornici zašute, pjesnici da stih o tome danu sastave ne mogu nikako nijednu riječ da izuste. Publicistima, književnicima riječi opuste, hatibi počesto zauste, ali da bilo koju riječ o tome jeli puste, oni, oni ne mogu. Ne recite, mi dobro poznajemo taj dan, mi smo mnogo upoznati o tome danu, mnogo nam je pričano o tome danu, mi smo se spremili za taj dan. Ne recite to je dan kao i svaki drugi dan, to je dan, to je što dođe i prođe, kao i mnogo šta drugo već recite to je 50.000 godina. To nije običan dan. To je dan koji će trajati 50.000 50 godina. U tom danu koji će trajati 50.000 godina, nevjernik će plakati, grešnik će kukati. Onaj koji je bio lijen u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala će se snebivati. Onaj koji je bio daleko od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala svoje ruke svoje ruke će gristi. Reći će im se toga dana, mi smo vas stvorili, pa koga ste to obožavali? Mi smo vas davali, pa s kim ste to bili zadovoljni? Mi smo vam se približavali sa brojnim svojim blagodatima, a vi ste se udaljavali od nas sa griješenjem prema nama. Mi smo vam davali zdravlje, a vi ste zaboravljali siromahe, vi ste zaboravljali bolesne. Mi smo vam davali brojne svoje blagodati, obskrbljivali vas i metkom, a zaboravljali ste siromašne. Mi smo vas učinili neovisnim od stvorenja, ali ste vi ipak njima dizali ruke. Zar nije bilo preče da ka nama dižete ruke? Zar nije bilo preče da nas dozivate? Zar nije bilo preče da se nama obraćate? Zar nije bilo preče da se čuvate naše kazne? Tada, toga dana, niko neće progovarati. Jezic će se ukočiti, vratovi pognuti, glave pognuti. Vidjet ćeš samo stopala i lance, vratove i okove, brige i suze, ključanje džehennama i jaukanje. Toga dana nećeš naći prostor nikoliko je jedan pedalj, a da na njemu neko, neko ne stoji. Toga dana ćeš ti biti prisutan na tom mahšaru, na tom mjesto gdje će biti svi iskupljeni od prvoga do posljednjega, od kako je postao Dunjaluk, do njegova završetka, svi koji se nalaze na Dunjaluku, obreti će se na tom mjestu, naći se na tome, mjestu svi, pa i svjedoci, pa čak, pa čak i životinje. Jedan od njih bit ćeš i ti. I ti, kao i svi mi drugi, bit ćeš izgubljen, Bit ćeš zaprepašten, poželjet ćeš da povičeš i sveg svoga glasa, gospodaru moj, samo me još danas spasi. Gospodaru moj, pomozi mi da prebrodim ovaj današnji dan. Međutim, grijesi, loša djela, privezat će, tvoj jezik. Nećeš biti u stanju da progovoriš, zato što je nastupio težak dan. Svaki drugi dan bio je lakši od ovoga dana. Svaki strah u poređenju sa strahom sudnjega dana je neznatan. Svaka nevolja u poređenju sa nevoljom sudnjeg dana je podnošljiva. Svaka tegoba u podnošenju sa tegobom sudnjeg dana je beznačajna i neznatna. Razmišljat ćeš kako ću prebroditi ovaj dan. Gospodaru moj, kako ću proći i preživjeti ovaj dan. Ti si mi dao zdravlje, a ja ti nisam padao na seždu, ja sam ostavljao namaze. Ti si mi dao dvije zdrave noge, a ja sam sa njima odlazio na mjesta grijeha. Kako će moje srce izdržati taj dan? Bilo je svjesno brojnih Allahovih blagodati kojima ga je obasipao ali ono nije voljelo Allaha subhanahu wa ta'ala koliko je trebalo. Kako ću podnijeti ovaj dan, a pored mene su prolazili sljedbenici sunneta Muhammeda Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i nudili mi sunnet, gotov, ali sam se ja ismijavao s njima. Kako ću ovoga dana odgovoriti Allahu subhanahu wa ta'ala, na majku sam dizao glas, ocu sam bio neposlušan, a rodbinske veze sam, rodbinske veze sam kidao, kako ćeš podnijeti ovaj dan, kada si činio grijehe na dunjalku, gledao si desno i lijevo, hoćete li, hoće li te neko vidjeti? A onaj koji sve čuje i vidi, zadnji ti je bio na pameti. Kako ćeš preživjeti ovaj dan? Kako ćeš prebroditi ovaj dan? Niz lice ti lije znoj i polahko se penje od ozdu, od nogu ka gore. dolaziti do grkljana, počinješ da se gušiš, Smrti prilazi sa svih strana, ali ne možeš umrijeti. Ne možeš umrijeti, jer nakon tog dana nema smrti. Nakon tog dana nastupa vječnost. Da li vječno uživanje ili vječno, vječno kajanje. Povikao bi, ima li nekoga da me spasi? Ima li nekoga da me spasi ove nevolje, da me izvede iz nje? Ima li nekoga da mi se smiluje? Međutim, svi su isti. Toga dana svi ćemo biti isti. Niko nikome neće pomoći. Gospodaru moj, za ovaj dan nisam se pripremao. Za ovaj dan nisam se pripremao koliko je, koliko je trebalo. A ovom danu Allah subhanahu wa ta'ala još davno je rekao i davno nas upozorio na njega. Kada je rekao Rafiju darajati zul arsil yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi li yawm Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji podiže deređe. On je vlasnik arša, Onaj koji objavljuje svoje riječi onome kome hoće od svojih robova. Zašto? Li undira jelmet telak. Da upozori na dan međusobnog susreta, kada će se svi ljudi sresti. Jevumehum barizun, kada će svi izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. La jahfa ala Allahi minhum šej. Ništa od njih neće biti skriveno Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah će to sve poznavati. Limenil mulku ljevum. Allah subhanahu wa ta'ala. Limenil mulku ljevum. Kome danas pripada vlast? لله الواحد القهار وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر الكاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفين يطاع kada toga dana za zalimima, nasilnicima, nevjernicima dođu do grkljana duše, dođu srca do grkljana, neće imati pomagača, neće imati onoga koji će se zauzeti za njih, onoga čije će se zauzimanje i prihvatiti wa ma tukhfi sudur. Allah je onaj koji je poznavao vaše kriomice poglede, ono što ste kriomice gledali u zabranjeno, što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, pa i ono što su vaša prsa krila. Dragi brate i sestro muslimanko, naši osjećaji ne mogu da podnesu ovaj dan. Kao što naša tijela također neće moći podnijeti ovaj dan. Da imamo dunjaluk i sve što je na njemu, dali bismo samo da preskočimo taj dan. Samo da prekoračimo taj dan. Allah subhanahu wa ta'ala na sličan način govori o zalimima, onima koji su činili sebi nasilje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيًا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة kada bi valimi, oni koji su učinili sebi nasilje, imali dunjaluk i sve što je na njemu, dali bi samo da se otkupe, samo da se spase teške kazne, teške patnje na sudnjem danu. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِدُونَ A snaći će ih od Allaha ono čemu se nisu ni nadali. Pa će ih zadesiti kazna, upravo ona kazna s kojom su se, s kojom su se ismijavali pa će sve jedan od nas sutra, kada vidi kako se objelodanjuju dijela, kako se iznose dijela, reći gospodaru moj, nisam očekivao ovakav dan, nisam skrivao svoja dijela, danas ta dijela su razotkrivena, nisam vodio računa da činim dobra djela, već sam činio loša djela. Nisu mi na umu ni bila kada sam ih učinio, bio sam nemaran, ali ti, gospodar moj, dobro si ih sve zabilježio i pomno, pomno sačuvao. O tegobi ovoga dana najbolje nam govori Allahov poslanik alihi salatu sam još na Dunjaluku kada je rekao kejfe an amu wa sahibul kad iltaqal kad al kako da uživam a sahib vlasnik roga, Israfil, već je primaknuo sebi rog, iščekuje kada će mu biti dozvoljeno da puhne pa da i puhne. Pa ti koji griješiš, kada ćeš već jednom prestati s grijehom? Zar možeš da uživaš u svome životu? Griješiš i danju i noću. Zar te nije stid da sudnji dan nastupi, a ti si u grijehu, Melek Israfil koji se ubraja u jednog od najodabranijih meleka, ili tako? Melek Džibril, Melek Mikail i Melek Israfil. Melek Džibril ima ogromnu zadužbinu, imao ovaj je ogromnu zadužbinu. Melek Mikail također, ali pogledajte Meleka Israfila. Od kako ga je Allah stvorio do sudnjega dana, zadužen je samo da, da dva ili tri puta pune u sur. Samo da dva ili tri puta pune u sur. Melek Džibril, Melek Mikail, ogromne poslove obavljali, dok Melek Israfil, od kako ga je Allah stvorio, zadužio ga je rogom i samo čeka kada će dva ili tri puta da puhne, da puhne u sur. A i ti isto tako, sestro, porazmisli o svome odgađanju hidžaba kada ćeš već jednom prestati biti daleko od Allahovi subhanahu wa ta'ala vrata, kada ćeš prestati živjeti u brigama i tegobama, zar nije došlo vrijeme da se svi vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Stojanje u danu koji će trajati 50.000 godina bit će mučno, bit će tegobno, vidjet ćeš ljude, vidjet ćeš jedne ljude crnih lica, na jednoj strani vidjet ćeš ljude crnih lica, na drugoj strani vidjet ćeš ljude bijelih lica. Međutim, kako je tvoje lice? Pitaćeš iskupljene ljudi, recite mi, kakvo je moje lice? Obavijestite me kakvo je moje lice. Vidiš ljude crnih lica, vidiš ljude bijelih lica. Obavijestite me kakvo je moje lice. Je li bijelo, je li svjetlo pa da se radujem? Ili je crno, ili je mračno, pa da plačem, da jadikujem. Kao što Allah subhanahu kaže u suri, u suri Alu Imran, jeume te bjeddu vuđuhu, te sveddu vuđuhu. Onoga dana kada neka lica budu bijela, a neka lica budu crna, فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ A ona, oni čija lica budu crna, čija lica budu mračna, zar ste uznevjerovali nakon što ste bili vjernici? Zato sada iskusite patnju zbog toga što ste postali nevjernici. وَأَمَّا الَّذِينَ بْيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ A što se tiče onih čija će lica biti bijela, oni će vječno uživati Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Stajanje na sudnjem danu traje 50.000 godina, tegoban dan, sunce je spušteno vrlo blizu naših glava. Pored nas, kao što rekao, bit će proživljene i zvijeri. Subhanallah, na Dunjaluku te zvijeri su bile krvoločne, bile su napasne. Šta je sada s njima? Nepomične su. Tegoba ovoga dana učinila ih je daleko od njihovih sklonosti, daleko od njihovih urođenosti. Ovaj dan je i kako težak. Iskupljeni ljudi čekaju početak suđenja, da se otpočne sa suđenjem. Nagi su, kao što je došlo u hadisu, niko neće biti sa odjećom tada, kada se bude nalazio na mahšeru, ali tegoba toga dana učinit će da ne gledaju jedni u druge, da ne gledaju jedni u stidna mjesta drugih. To je dan koji traje 50.000 50.000 godina. Pa će ljudi početi da tragaju za onim ko će se zauzimati kod Allaha subhanahu wa da suđenje samo počne. Šta će biti nakon toga sa pojedinima? To više njih i ne interesuje. Teško je da stoje više u tako blizu spuštenom suncu. Znoje se, znoj dolazi do grkljana, mnogi se guše, pa tragaju za nekim ko će se zauzimati kod Allaha subhanahu wa ta'ala samo da suđenje počne. Šta će biti poslije? Više nije ni bitno. Pa će otići najboljim ljudima. Pa će otići prvo Adam, alihi wa nebina, salatu wa salam, i reći mu, o Ademe, ti si otac čovječanstva. Allah te je stvorio svojom rukom. Allah je udahnuo u tebe dušu. Zar ne vidiš u čemu se nalazimo? Zar ne vidiš do čega smo dospjeli? Zar se nećeš zauzimati za nas kod svoga gospodara? Pa će Adem, alihi, ala nebina, salatu, veselam, reći doista je meni moj gospodar zabranio jedno stablo, pa samo ja bio neposlušan. Nefsi, nefsi. Samo da se ja danas spasim. Samo da se ja danas spasim. Idite nekome drugom mimo mene. Pustite mene. Idite nekome drugom. Idite, idite Nuhu. Pa će otići Nuhu, alihi valanibina, salatu wasalam, i reći, zar ne vidiš u čemu se nalazimo? Zar ne vidiš do čega smo dospjeli? O Nuhu, ti si prvi poslanik koji je poslan na zemlju. Tebe je Allah nazvao abdom, šekurom, zahvalnim robom. Zauzimaj se za kod svoga gospodara. Pa će reći, doista sam ja imao dovu mustađabu, dova koja se primala, ja sam je iskoristio protiv svoga naroda još na Dunjavu. Idite nekome drugom. Samo da se ja danas spasim. Nefsi i nefsi. Samo da se ja danas spasim. Idite nekome drugom, idite Ibrahimu, alihi salatu sam. Možete zamisliti, ova skupina naša je mala, sprem te skupine. Kako sva skupina ide sa jedne strane na drugu. Traga za onim koji će se zauzimati kod Allaha džabara. Da otpočne suđenje. Idite Ibrahimu, pa će doći do Ibrahima, alihi wa ala nebina salatu wasalam, i reći, o Ibrahim, ti si Allahov vjerovjesnik, njegov prisni prijatelj, zauzimaj se za nas kod svoga gospodara, zar ne vidiš u čemu se nalazimo, zar ne vidiš do čega smo dospjeli. Pa će Ibrahim, alihi wa ala nebina salatu wasalam, reći, ja sam jedne prilike na Dunjalku slagao jednom Dunjalučkom vladaru, samo da se ja danas spasim. Pogledajte, spominjat će samo jedan grijeh. I bojat će se samo zbog tog jednog grijeha. Najbolji ljudi. Šta je s nama? Idite nekome drugom, idite Musavu, alihi salatu sam pa će otići do musau do Musava, pa će reći, o Musa, tebe Allah odlikovao svojom poslanicom, odlikovao te na drugima svojim govorom, razgovarao je s tobom, bez posrednika. Sad ne vidiš u čemu se nalazimo. Sad ne vidiš do čega smo dospjeli. Zar se nećeš zauzimati kod svoga gospodara za nas? Pa će Musa alihi salatu wasalam reći ja sam ubio čovjeka na Dunjaluku, a nije mi bilo naređeno da ga ubijem. Nefsi, nefsi. Samo da se ja danas spasim. Samo da se ja danas spasim. Idite nekome drugom mimo mene. Idite Isau. Pa će otići Isau i Isa alihi valanibina salatu sam neće spomenuti ni jednog grijeha. Nije ga učinio. Ali će reći nefsi, nefsi. I sve jedan od ovih vjerovjesnika će reći inna rabbi قد غضب اليوم غضبا lem يغضب مثله قط ولن يغضب mislehu ebeda. Reći će, doista se moj gospodar danas rasrdio kako se nikada nije rasrdio. Nikada prije toga se nije ovako rasrdio, niti će se ikada poslije ovoga dana rasrditi ovako. I govorit će, idite nekome drugom. Samo da se ja danas spasim. Pa Isa alihi salatu sam neće spomenuti svoj grijeh, ali će reći dan težak. Gospodar se moj rasrdio. Kao što se nikada nije rasrdio i kao što se nikada neće rasrditi. Idite nekome drugom. Idite Muhammedu alihi salatu wasalam. Pa će doći do Muhammeda Mustafe alihi salatu wasalam i reći Allahov poslaniče O Muhammed ti si Allahov poslanik Allah ti je oprostio sve grijehe ti si pečat svih vjerovjesnika Zar ne vidiš u čemu se nalazi? Zar se nećeš zauzimati kod svoga gospodara? Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, pa ću ja ustati i otići i pasti na seždu ispod svome gospodaru. Pa će me Allah subhanahu wa ta'ala nadahnuti mahamidima, hvalama i pohvalama njega. Allaha subhanahu wa ta'ala kakvim ga niko prije mene nije hvalio pa ću ostati na tom mjestu koliko Allah subhanahu wa ta'ala bude htio. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala nakon izvjesnog vremena reći Ja Muhammed irfar asak, osel to'ta, ošfa O Muhammede, podigni svoju glavu. Traži, što god budeš tražio, daće ti se. I zauzimaj, tvoje zauzimanje bit će primljeno. Pa Muhammed Mustafa alihi sam kaže podignuću glavu sa sežde i reći ummeti, ummeti. Ja rab, ummeti, ummeti. Gospodaru moj, moji sljedbenici, moji sljedbenici. Muhammed Mustafa alihi salatu islam se brine za nas, iako smo mi svakog dana sve dalje i dalje od njegova sunneta. Muhammed Mustafa alihi salatu islam ni tada nas ne zaboravlja. U najtežem danu, iako mi iz dana u dan sve više i više njegov sunnet zamjenjujemo sa svojim strastima, zamjenjujemo sa proizvodima ljudskih umova, zamjenjujemo sa novinama u vjeri. Muhammed Mustafa alihi salatu wasalam brine se i tada za nas. Koliko se mi brinemo za sunnet? Najbolje vidimo iz svoje prakse. Nakon toga će reći Allah subhanahu wa ta'ala o Muhammede, o Muhammede, izdvoji svoga ummeta, one koji će ući u džennet bez polaganja računa, izdvoji ih i reci neka idu na desna vrata dženneta. A to su onih 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa. Jesi li se upoznao sa osobinama onih koji će ući u džennet bez polaganja računa? Poslanik Muhammed alihi salatu sam je spomenuo u hadisu kod Buhari, kod muslima i kod mnogih drugih, jer spomenuo je četiri osobine onih koji će ući u džennet bez polaganja, bez polaganja računa. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala najavljuje da počinje suđenje, da se ljudi pripremaju, da se knjige dijele, da se postavljaju terezije, dijele se knjige, svako dobiva svoju knjigu, hodaš među ljudima, tražiš, za svoju, tražiš svoju knjigu i govoriš u sebi, gospodaru moj, sačuvaj me ovoga dana, gospodaru moj, ne dozvoli da dobijem knjigu u lijevu ruku, gospodaru moj, samo još danas ne spasi, vidiš ljude na desnoj strani, kako dobivaju knjigu u svoju desnu ruku, kako se raduju, kako poskakuju od igre i sreće i govore unzuru, kad rebihna, kad neđahna, kad neđan Allah, pogledajte, spasili smo se, uspjeli smo, Allah nas je spasio, mi smo vjerovali da ćemo doživjeti ovaj dan, za njega smo se pripremali, vidiš na drugoj strani ljude čije su desnice prikovane, privezane za vrat, a ljevice iza leđa, u tim svojim ljevicama drže knjigu i plaču jaukaju. O propasti naš, o tugo naš, kamo sreće da svoju knjigu nismo dobili, kamo sreće da svoje listove nećemo čitati, kamo sreće da nikad nismo doživjeli hisab, kamo sreće da smo bili turab, da smo bili zemlja. Zatim će početi prozirka, pa će Allah dželle reći o ti i ti, o taj i taj, dođi, pa će meleki ga odvesti. Allah će ga približiti sebi, Zatim ćemo početi spominjati grijehe koje je činio. će razgovor. Ovaj će pojašnjavati svoje grijehe koje je činio. Da li će ih priznavati ili će ih osporavati. A ti čitaš svoju knjigu i gledaš svoja loša djela. Ima li jedno djelo na koje se možeš osloniti? Ima li jedno djelo na koje se možeš osloniti, osloniti toga, dana? Razgovaraš sam sa sobom. Gospodaru moj, kako ću dževap dati? Kako ću ti odgovor dati? Kako ću ti za ova djela koja sam činio, propuštao sam namaze. Nisam postio, pa čak ni u zimskim danima. Škrtario sam u svome imetku. Bio sam neposlušan prema svojim roditeljima. Bio sam neposlušan i činio sam loša djela prema svojim komšijama. Kako ću dati odgovor za tamo negdje daleko ostavljenu i zabačenu mahramu u ormaru? Kako ću dati odgovor Allahu subhanahu wa ta'ala za noćne izlaske? za jake mirise, za visoke potpetice, za zavodljivu odjeću. Kako ću dati odgovor Allahu dželavala? Zatim iz tvog razmišljanja prenete glas Allaha dželavala, ja ike, o meleki huduhu ili nar. Uzmite ga i vodite ga u se već počinje puniti. Džehennem se već počinje puniti. Ubacuju se u džehennem. To se proziva drugi, pa se proziva treći, kako vidiš da ljudi odlaze i da padaju u džahennem, da bivaju bačani u džahennem, sve te više jeza fata. Tražiš u svojoj knjizi dobro djelo na koje se možeš osloniti. i li ikoga da ti može pomoći? Svijet, dok čekaš i razmišljaš i svoju knjigu čitaš, svijet ispred tebe se sklonja, izmiči. Neko dolazi. Ko je? Tvoja majka. Tvoja brižna majka, koja te nikada na Dunjaluku nije ostavila koja ti je uvijek, kada je mogla, ukoliko je mogla, bila ti je na pomoći. Tamam, sada ću tražiti od majke da mi pomogne. Nikada me nije izdala. Uvijek me je pomagao. Majko, međutim, ona prva tebe pita. Pita tihim glasom, stidljivim, sine, samo jedno dobro djelo tražim tebe. Sine, samo jedno dobro djelo tražim od tebe. Da se danas sačuvam džehennemske vatre. Majko, meni treba. Kod mene nema dobrih dijela mnogo loša djela sva. Meni treba. Sine, zar si me zaboravio? Zar nisam ja ta koja te je nosila u svome stomaku? Zar nisam ja ta koja te je hranila svojim mlijekom? Zar si zaboravio sine? Ko se umarao da bi ti odmarao? Zar si zaboravio sine? Ko je plakao zbog tvoje bolesti? Ko te nosio doktorima? Sine, samo jedno dobro djelo. Zar škrtariš u svojim dobrim djelima? Samo jedno dobro djelo tražimo tebe. Kažeš, majko, danas je kraj. Danas je ili džennet ili džahennem Ja sam preći da se spasim vatre Majka sliže ramenima i odlazi. Ti je gledaš kako zamiče među svjetinom i kažeš majko da je neko drugo mjesto. Sebe bi dao za tebe. Sebe bi žrtvovao za tebe. Ali danas je kraj. Da li džennet ili džahennem, Za majkom dolazi i babo. Dolazi da ti pruži pomoć. Ne, i babo traži. Traži samo jedno dobro djelo, da se sa tim djelom zakloni od džehennemske vatre. Sine, samo jedno dobro djelo tražim od tebe. Babo, ja sam preči da se spasim džehennemske vatre. Meni je to dobro djelo preči. Sine, zar si me zaboravio? Zar ne znaš da sam odlazio tamo jamo? Da bi ti donio kući, da se ne stidiš svojih vršnjaka, da bi imao ono što su i oni imali. Sine, zar si zaboravio da sam iz svojih usta vadio zaloga i davao tebi u tvoja usta? I nisam babo zaboravio. Sve to znam. Ali danas je kraj. Danas, nakon ovoga dana, nastupa vječnost. Ili vječnost u uživanju, ili vječnost u patnji. Zatim babo odlazi. Ti ponovo se vraćaš svojoj knjizi. Gledaš u svoja djela. Izgubio si zadnju nadu. Majka i babo koji te nikada nisu ostavili na dunjalku, danas ne mogu ti ništa pomoći u ovom danu koji traje 50.000 godina. Tragaš za svojim djelima, kad čuješ svoje ime. Tebe prozivaju. Došao je red na tebe. Ti trebaš da ideš, da položiš račun za svoja djela koja si činio. Izgubljen si. Noge ti se oduzimaju. Ne možeš da pomjeriš svoja stopala. A meleki govore, helume ja fulan, helume ja fulan, lil ardi Allah. Požuri čovječe, šta čekaš više? Požuri da staneš pred svoga gospodara. Pa te uzimaju pred tvoje Pazove, uzimaju te za ruke i odvode do Allaha subhanahu Razgovaraš sa Allahom. Razgovaraš sa Allahom subhanahu wa ta'ala kome si na dunjalku griješio. Čije si naredbe zapostavljao. Čije si zabrane kršio i činio ono što ti on zabranjivao. Sada razgovaraš sa Allahom subhanahu Pa, hoćeš li biti od onih koji, kada godim njihov gospodar kaže robe, sjećaš se tog i tog grija. Sjećaš se tog i tog grija. Da kažeš, da priznaš gospodaru sjećam jesam, učinio sam taj grijeh. Sjećam se tog grija. Sjećaš li se robe tog grija? Sjećam se tog grija. Pa da ti Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga kaže ja sam ti ih na dunjavku prekrio. Drugi ljudi nisu znali za tvoje grijehe, pa ti ih danas ja i opraštam. Kamo sreće da bude ovakav ishod. Da ti stvarno bude oprošteno. Nakon toga ideš u džennet. Ili ćeš biti poput onih koji kada god budu upoznati sa grijom reće ne, ne, nisam ja to učinio. Nisam ja to učinio. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala će reći o tijelo progovori, oči, uši, ruke, noge govorite. Pa će početi da govore tvoje oči, tvoje uši, tvoje ruke, tvoje noge. Jezik će se zavezati. Pa ćeš iz dubine svoga srca dozivati svoje ruke, svoje oči, svoje noge. Šta vam je pa govorite? Ja sam ušutio, nisam htio da priznam taj grijeh kako se vi ne biste kažnjavali u džehennemu. Nisam htio da priznam grijeh. Ako priznam, Završetak je u Nisam htio da priznam šta vam je, pa govorite. Pa će vam u lice reći, griješniče, Allah je i nama dao sposobnost govora danas kao što je dao svakom biću. Allah je obdario darom govora danas i nas kao što je obdario govorom svakog. Ti si bio taj zbog koga smo griješili. Ti si nas primoravao na grijehe. Pa će ruke reći ti si bio taj koji nas je primoravao da noću prebacujemo televizijske kanale i tražimo haram, a oči će potvrditi jeste, a nas je primoravao da sve to gledamo. Usta će reći koliko si nas samo primoravao da jedemo haram, a noge će potvrditi jeste, a nas je primoravao da idemo do tog, do tog harama. Hoće li biti ovakvo, ovakvo tvoje stanje? Zatim, nakon toga, nakon vaganja, ljudi se odvode, ljudi se odvode do tmina odvode se do sirata. Odvode se do sirata, sirata koji je Allahov poslanika alihi salatu samom rasplakao. Sirata zbog kojeg su ashabi svoje noći osvjetljivali noćnim namazom. Sirata koji je oštriji od sablje, a tanji od vlasi kose koji je postavljen kroz tmine, preko kojeg se ne može ići osim sa svjetlosti. Svi trebamo preći preko tog sirata pa vidjet ćeš ljude ispred sebe kako prelaze preko sirata brzinom svjetlosti, brzinom treptaja oka, brzinom munji, svjetlice, jeli brzih vjetrova, kako ćeš ti preći? Hoćeš li preći tako brzo ili ćeš puzati? Ali ipak preći, bolno, dokačiti možda džehennemske kuke, jer sad na džehennema, sirat je postavljen iznad džehennema, kao što nam je poznato. Sad na džehennema dolaze džehennemske kuke i svlače svoje prolaznike. Svlače prolaznike koji idu preko sirata. Pa oni koji budu sporo išli preko sirata, njih će džahannemske kuke, i trgati. Njih će džahannemski planovi, plamenovi pržiti. Hoćeš li na takav način, ali ipak preći sirat? Ili će te džahannemske kuke potpuno strgati sa sirata? Zavisi od tvojih dijela na dunjaluku. Zavisi od tvoga imana na tunjalu. Zavisi od tvoje vjere na Tunjalu koliko si pridržavao se Allahove vjere, koliko si se i koliko si se, sestro, odazivala naredbama Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li brzo, kad god dođe naredba od Allaha ili Allahov poslanika alihi salacom, bez imalo dvojbe, odazivala se, ako bude takvo stanje, brate i sestro vaše, na dunjalku, ako Bog da brzo ćete i preći preko sirata. Ali ako se budete dvoumili, i ako budete davali prednost mnogima drugima nad Allahom knjigom, i sunnetom Allahov poslanika ali i sam prije svega svojoj duši i svojim strastima, onda očekujte da sutra budete i zaustavljeni, preko, sirata. Dolazi i tvoj red da prelaziš sirat, pa dižeš svoju glavu, doviš gospodaru da te spasi. Još samo preko sirata, kada pređeš preko sirata, nakon toga je kantara, nakon toga je kantara, a nakon kantare ulazi se u džennet. Kantara jeste poljana gdje se vjernici moraju halaliti, očistiti jedni prema drugima, iznijeti sve što je bilo u njihovim prsima prema drugima, jer u džennet ne može ući osim čista duša. Dakle, sirat je jedini ostao tegoban. Zato su naši prethodnici, poput moja ibn Džebela radijallahu i drugi govorili, čovjek se neće smijeti sve dok ne pređe sirat. Čovjek se neće smijeti sve dok ne pređe sirat i ne ostavi ga iza svojih, leđa. Pa dozivaš svoga gospodara da ti podari svjetlo, jer vjernici preko sirata imat će svjetlo, daće im se ogromno svjetlo i sa tim svjetlom će ići preko sirata, jer je sirat, sirat tanak. Sirat je oštar i još postavljen kroz tmine. Pa Allah subhanahu wa govori u suri Al-Hadid da će vjernici imati sa sobom ogromno svjetlo sa svoje desne strane i s ići će sa tim svjetlom preko sirata. Međutim, drugi koji su svo vrijeme se priključivali vjernicima i prizivali, su sebi da su bili vjernici, monafici, licemjeri, imat će svjetlo, malo svjetlo sa sobom. Kada krenu preko sirata, to svjetlo će se ugasiti. Pa će stati. Džehennemske kuke trgaju, džehennemski plamenovi prže, dozivaju vjernike, unzuruna nakte s nurikom, sačekajte nas da se mi poslužimo vašim nurom, sačekajte nam, treba nam svjetlo preko sirata, treba nam vaše svjetlo, pa će vjernici reći, um, pa će vjernici reći, vratite se, qila rđiju nara, vratite se, čak u Kur'anu stoji, neko će reći, bilo ko, sad je došlo vrijeme ismijavanja s njima, oni, monafici, licemjeri, svo vrijeme na Dunjalku ismijavali sa vjernicima. Vidite, i mi smo zaštićeni. Vidite, i mi se možemo ženiti od vas. Vidite, i mi možemo nasljeđivati vas. A ne moramo činiti ono što vi činite. I smijavali se sa vjernicima. Sutra na ahiretu preko sirata doće trenutak kada će se smijavati s njima. Pa bilo ko da kaže, kila, vratite se nazad. Gdje? Vratite se na Dunjaluku Sa Dunjaluka ste trebali donijeti svjetlo. Na Dunjaluku se gradio iman, činila dobra djela. Na Dunjaluku vratite se, pa potražite svjetlo Doće trenutak ismijavanja s njima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابِ Pa će između njih biti postavljena pregrada koja ima vrata. Unutar te pregrade gdje su vjernici je milost, a izvan te pregrade je patnja, kazna. Pa će dozivati أَلَمْ نَكُمْ مَعْكُمْ Za nismo bili s vama. Da nismo bili s vama na Dunjalku pa će reći vjernici jeste svakako. Ali vas je vaša pritvornost vaše dvoličnjaštvo upropastilo, vaše, vaše duše. Dakle, dolazi red i na tebe, trebaš da prođeš i da pređeš preko sirata, da prođeš sirat, da ideš, ideš do dženeta. Trebaš da zakoračiš svojim stopalom, da staneš na sirat. Staneš na sirat, vidiš kako je oštar. Ne bi rado stavio drugo stopalo, ali moraš, trebaš da ideš, jer čekaju drugi iza tebe, svoj red da prelazi preko sirata. Čuješ već dole iz džehennema, subhanallah, skoro su pali, skoro su pali sa sirata u džehennem, čuješ kako dozivaju, ja ehlel dženne, ja ehlel dženne, o stanovnici dženneta, imate li vode? Imate li vode da nam date vode da se napojimo? Žednjali smo, sagorili smo, imate li vode? Kao što Allah subhanahu ta'ala govori u suri Al-Araf o tome, kada će stanovnici vatre, početi dozivati stanovnike dženneta. Da li imate vode ili nečega drugog čime vas je Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio da nam date, pa će reći Inna kafirin. Doista je to Allah subhanahu wa ta'ala dvoje zabranio, zabranio nevjernicima. Čućeš kako u džehennemu jedni druge kore, kako jedni druge optužuju, oni koji su bili nižeg sloja, oni koji su bili potlačeni, prigovarat će oholnicima koji su ih vodili, koji su ih odveli u grijehe. Vi ste bili krivi što smo bili nevjernici. On će reći ne, ne, sami ste vi bili grešnici. Nismo mi krivi. Pa će reći ne, i danju i noću ste kovali, pravili zavjere, da biste nas odvratili od Allaha subhanahu wa ta'ala, da biste nas natjerali da Allaha subhanahu wa ta'ala nekoga smatramo ravnim, pa će reći jedan od njih grizući svoje prste, kamo sreće da, se nisam, da sam se držao puta poslanika Muhammeda i salatu sam. Kamo sreće da toga i toga nisam uzeo za prijatelja. On me odvratio od Allahove knjige nakon što mi je knjiga bila dostavljena. Čućeš kako jedan drugoga optužuje. Ti si bio razlog za moje vjerstvo, Ti si bio razlog da ostavim namaz. Ti si bio taj koji mi je dovodio djevojke u stan. Ti si bio taj koji me podstaknuo i naučio o pušenju, koji me naučio ovome ili onome. Međutim, tada toga dana nikome kajanje i tugovanje neće, neće vrijediti. Prelaziš preko sirata, kako vidjet ćemo dakle svako od nas sutra. Kroz džehennem prolama se jauk, jedan od stanovnika džahannama neprestano doziva Allaha subhanahu wa ta'ala. Govori, gospodaru moj, džahanname je sagorio. Džahannemski dim me uguši. Gospodaru moj, izvedi me iz džahannama. Gospodaru moj, izvedi me iz džahannama. Gospodaru moj, izvedi me iz džahannama. Ne prestaje govoriti. Gospodaru moj, izvedi me iz džahannama. Pa Allah čuje ga. Pa kaže, robe, ako mi obećaš da nećeš ništa više nakon toga tražiti, izvešću te i Tako mi tvoga ponosa i tvoje veličine ništa nakon ovoga neću više tražiti od tebe. Samo me izvedi iz džahennema. Pa će Allah dželevala izvesti ga iz patnje. Izvesti ga i odvesti ga od gnojne kapljevine koju je pio u džahennem. Odvesti ga od hrane sa stabla za kum, izvesti ga iz džehennema. Pa kada ga izvede iz džehennema, onako sav sagorio, još uvijek spržen, vidjet će tamo negdje podaleko stablo i pod njim dobru hladovinu. Pa će reći, gospodaru moj, samo do onog stabla. Samo pod onog stabla. Pa će reći, o sine Ademo, kako samo kršiš obećanja. Zar mi nisi obećao da ništa više nećeš tražiti od mene, gospodaru, tako ti tvoga ponosa i tvoje veličine, samo onu hladovinu, ništa više. Pa će ga Allah subhanahu wa ta'ala dovesti po to stablo, u tu hladovinu. Kada dođe pod stablo u hladovinu, vidjet će da je na domak tog stabla džennet. Džennetska vrata. Kroz koja čuje pjesme Hurija. Kroz koja čuje radost, veselje stanovnika dženneta. Pa će reći gospodaru, samo da uđem u džennet. Samo me uvedi u džennet će reći Allah dželevala o sine Ademov, kako samo kršiš obećanja? Zar mi nisi obećao da ništa više nećeš tražiti? E, pa će reći čovjek tako ti tvoga ponosa, tvoje veličine, samo da uđem u džennet Samo da uđem u džennet Pa će ga Allah dželevala otvoriti mu vrata i uvesti u džennet Subhanallah. Iz džehennema u džennet Od gnojne kapljevine do prelijepog mjesta u džennet Nemo, neće se moći opisati radost i veselje tog čovjeka. Kada uđe u džennet, reće, gospodaru, svi su zauzeli svoja mjesta, nema mjesta za mene. Nema nigdje mjesta slobodnog, praznog za mene, sve je popunjeno. Pa će reći Allah dželle plemeniti, najmilostiviji, najveći dobročinitelj, najmilostiviji prema svojim robovima, milostiviji čak i od majke prema svome djetetu. Pa će reći Jesi li zadovoljan da ti pripadne onoliko koliko je imao jedan od dunjalučkih vladara? I još toliko, još toliko, još toliko, još deset puta toliko. Pa Allahov poslanik alihi salatu sam kada je citirao ovaj hadis, nasmijao se. Kaže i Allah dželle će se tada, tada nasmijati. Ovo je zadnji čovjek koji će izaći iz džehna. Ovo je zadnji čovjek koji će ući u džennet. Nakon toga nastupa vječna patnja i vječno uživanje. Ta vječna patnja i vječno uživanje dolaze u danu koji će trajati 50.000 godina. Taj dan još nije nastupio. Pa gledajmo da se istinski pripremamo za njega. Taj dan, kada nastupi, nema više povratka. Nalazimo se na Dunjaluku u kući rada. Prije nego li dođe i nastupi ahiret, kada više neće biti rada, kada će biti nagrada ili kazna. Pripremajmo se za taj dan. Taj dan još nije nastupio. Sutra će jedino vrijediti iman i dobra djela. I metak, bogatstvo, sinovi. Ništa ti to sutra neće vrijediti. Jevme la jenfeu malun, benun, illa bi salim. Toga dana neće vrijediti imetak, niti potomstvo, samo čisto srce. Čisto srce od nevjerstva, od mogoboštva, od grijeha, samo će vrijediti čisto srce ukoliko dođeš pred svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se trudimo nastojimo, natječimo se do Allaha dželavala, njegove milosti, njegova zadovoljstva, dok smo još, dok smo još na dunjaluku. Ovo kratko, bilo je samo posticaj svima nama, da se zapitamo u kakvom se stanju nalazimo još na dunjaluku. Kakva je naša vjera prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Imamo li ih dijela na koja se možemo osloniti? Sutra da ćemo zadobiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost, Allahu ljubav, da će Allah subhanahu wa ta'ala sutra biti zadovoljan s nama Pogledajte, vjerovjesnici i poslanici učinili su jedan grijeh i neznatne grijehe kakve mi činimo, ali će sve jedan od njih se brinuti za sebe i govoriti samo da se Jadan spasi. Samo da se Jadan spasi. Nemojmo zaboraviti našeg miljenika Muhammeda Mustafa alihi salatu wasalam. Uvijek vazda dok je živio na Dunjalku brinuo se za nas. Nije ostala ni jedna stvar od dobra, a da nam je nije pojasnio da bismo bili na uputi, da se ne bismo sutra pržili u džahennamu već da bismo tim dobrim dijelima postojano kročili do Allaha dželle Nije ostalo ni jedno zlo, a da nas nije upozorio na njega. Nije otišao sa ovog dunjaluka sve dok, kako kažu ashabi, nije im čak pričao o ptici koja je letjela na nebesima. Brinuo je i bilo mu je teško kada su njegovi ashabi nailazili na tegobe, kada su živjeli tegobnim životom. On, Allahov poslanik alihi salatu, žudi za svojim drugovima. Pa su jedne prilike ashabi upitali, zar nismo mi tvoji drugovi? Zar nismo mi tvoji voljeni drugovi? Pa je rekao, ne, to su oni koji će doći nakon vas. Nisu me vidjeli, ali da me vidje, dali bi sve što imaju na Dunjaluku. Gledajmo da budemo to mi. Ali to se neće postići samo prizivanjem. Mi smo i mi smo sljedbenici Muhammeda alihi salatu salamu najveći pokazatelj iskrene ljubavi i prema Allahu Đelevala i prema poslaniku Muhammedu alihi salatu sam jeste odazivanje njegovim riječima, riječima Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu sam. Ovaj dan traje 50.000 godina i moglo bi se pričati o njemu godinama i godinama, do u detalje, ali ako Bog da nadam se da koliko toliko ovo je bio posticaj svima nama, da se malo obračunamo, da porazmislimo o svome imanu, da porazmislimo o svojim dijelima i da ako Bog da odlučimo da prestanemo sa grijesima koje smo prohabavali do sada i da odlučno krenemo ka svome gospodaru Allahu dželjavala mi i naše porodice, naše potomstvo, naši roditelji. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva džahennema i da nas uvede u džennet firdevs, u društvo vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih, a oni su predivno društvo. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama mojim i vašim roditeljima, mojim i vašim porodicama. Allah dželle vala kadar je da to učini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa